أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على المسكين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الشيطان الرجيم aşağısı. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Biz dedik ki Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefqahu qavli. Sümme emma ba'd. Deməli biz dedik ki, qarinin ən birinci önəm verdiyi məsələlərdən də biridir. Quran oxuduğu zaman ağzını tam bir şəkildə açmalıdır. Euzu billahi mineşşeytanirracim deməsi düzgündür. Ona görə oxuduğun zaman çalış ağzını tam bir şəkildə aç. Euzu billahi mineşşeytanirracim və bu da yəni sənə nə edir? Yəni, kömək olacaq ki, hərfləri düzgün bir şəkildə əda edəsən. Yoxsa hərflər gizlənəcək və çıxacaq belə. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Oldu? Bir də elə. Əu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ ذا ذا أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بالله سبحانه بالله بالله أعوذ بالله بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آه، من من من الشيطان من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Hı? بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. İki narı. بسم الله الرحمن الرحيم Deməli biz deyik ki, ərəbdə iki dənə hə var. Bir var hə, boğazın ortasından çıxan, bir də var hə. Sə səndə olan hə nə o buru hıdır, nə də bu buru hıdır. Orta bir şeydir. Çalış Bismillahirrah Rah Mənir Rahim. Rahim. Boğazın ortasına. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İki tane Bismillahirrahmanirrahim yox. Bismillahirrahmanirrahim bir dənə rıdır. Orada isə Bismillahirrahmanirrahim iki dənə rıdır. Bismillahirrahmanirrahim açıqdır. Bismillahirrah. Bismillahirrahmanirrah. Amma sən desən Bismillahirrahmanirrahim. Olmaz. Ra hərfini açıq bir şəkildə. Ra. Dedi ki, ra hərfini dilimizin ucunu yuxarı kəsri dişlərin damağına toxundurmaqla və məxrəcdən çəkərək əl, ra, əl, ra, ra, ra, ra. Ona görə ən böyük fikir, yəni sən, sən nəyə fikir verəsən ki, oxuduğun zaman çalış ağzını tam bir şəkildə aç. Aç. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci ayət. أرأيت الذي يكذب بالدين Bir daha. أرأيت الذي يكذب بالدين Deməli, qeyd edin. Birinci qeyd odur ki, hərflərin məxrəci düzgün bir şəkildə əda olunmur. Hərflərin məxrəci düzgün bir şəkildə əda olunmur və tələffüz zamanı fikir verirsən ki, hərflər açıq və aydın bir şəkildə əda edilmir. Və oxunur ki, Əraytəl-ləzi yukəzzibu bid-din Amma düzgün oxunuş Ərəəytəlləzi yükəzzibu biddin Və bunu da e, yəni nə etməli qarı? Ən birinci dediyim kimi ağzını aç. Yəni oxuduğun zaman çalış ağzı tam bir şəkildə aç ki, hərflərin məxrəci açıq çıxsın, açıq və aydın çıxsın. Səndə hərflər boğuluq çıxır. Bir daha. أرأيت الذي يكذب بالدين İndi o bursdan nisbətən çox böyük bir fərq var. Fikir verdiniz? Yəni, birincidə lab oxudu, yəni hərflərin məxrəci ki, boğunu çıxırdı. Ona görə ağzı açanda hərflərin məxrəci də düzgün çıxır. Aha. Səhv var qarşı. Səhv. Bir daha oxu. أرأيت الذي يكذب بالدين Səhv أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين من لم يحسن الطوف أرأيت الذي أرأيت الذي أرأيت الذي Həm də ra açıq aydın bir şey, yəni şəkildə deyil. Ondan sonra həmzə təhqiq olunmayıb. Həmzə təhqiq olunmayıb. Və bu da qiraətlərdir. Qiraətlər var, var ki, orada əraitə sözündə həmzə açıq aydın deyilmir və deyilir əraitə, əraitə, əraitə. Hafsanasın qiraətində isə, oxuduğumuz bu qiraətə görürsən, həmzə hər bir halda təhqiq olunur. Əra, əйтə, əra, əйтə. Ərə əykə fikirdiz. Amma başqa qirətlərdə isə ərəykə, ərəykə, ərəykə, ərə əykə, ərəykə, ərə əykə. Fərq gördün? Ona görə həmzə təhqiq, yəni təhqiq o, o deməkdir ki, üstündə dur, bas onun üstünə və çalış açıq və aydın bir şəkildə. Ərə, ə, ə. Və deyir ki, həmzə haradan çıxır? Boğazın lab sonundan ə deyəli çıxır. Ə, bir daha. Ərə, أرى أي بق أرى أرى أرى أرى أرأيت الذي يكذب بالدين سورة بيزدي دي شيء اختلاص لله بشيء ما اختلاص اختلاص ما هي اختلاص تلسمي اختلاص اسمي يلماز حفشان اسم قراءتنا قراءة هيتش كل يرده اختلاص قلبي Dediyimiz kimi Hafsanasın qirayətinə görə heç bir yerdə ixtilas gəlmir. İxtilas nədir? Qari oxuduğu zaman Quranı tələsəklə oxuyur. Bəzi yerlərini tələsəyir, yəni tələsik halda və bəzi yerlərini yavaş halda. Ərəaytəl-ləzi yükəddibu biddin. Buna deyirlər ixtilas. Tələsəl oxumaq. Bəzi sözləri tələsək. Ərəaytəl-ləzi yükəddibu biddin. Kim verir? Tələsək. Və Hafsanasın qirayətinə görə heç bir yerdə Quran-kəndə ixtilas yoxdur. Başqa qirayətlərdə var, amma Həfsan Asım qirayətinə görə heç bir yerdə Quran-kəndə ixtilas yoxdur. Ona görə bir din sözündə tələsmə. Ərəəytəl-ləzi yükəzzib bid-din, bid-din din, bir din olmaz. O ixlas olur və bu zamanda düzgün oxumuş şəkildə odur. Ərəytəl-ləzi yükəzzub bittin. Yükəzzibu, yoxsa yükəzzibu. Yükəzzib. İ. Və biz deyik ki, ərəb dildə hərəkələr ən çətinə hansıdır? İ, kəsrə hərəkəsi. Çünki artıq sınır. İ, İ və ən çox səhv verilən hərəkədir. Məliki, Məliki, Məliki. مالك مالك يكذب يكذب يكذب يكذب Fikir verirsən? Yəni, i açıq aydın şəkildə deyil səndə. Ona görə yükəddib, yükəddib, çalış tam bir şəkildə kəsənə əba et. Yükəddibu biddi, bir daha. أرأيت الذي يكذب يكذب بالدين كما يكذب يكذب بالدين أخشش مش ينزبط Yok sen oturma. Sen gülürsün sen otur. Ha otursan sen. Gel kardeş ben otur. İnzal et. فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُرُّ يَدُرُّ الْيَتِيمِ يَدُرُّ الْيَتِيمِ Əzbələməmişəm bunu. Boşuna mən əzbələməmişəm. Niyə? Nə gözləyirsiniz? Kimi gözləyirsiniz? Hə? Bəs əzbər alın. Yəni, qeyd etmək istəyirəm ki, qardaşlar, əzbər mühümdür. Hər bir müsəlman çalışmalıdır ki, Allah subhanələ kəlamından əzbərləsin bacardığı qədər. Yəni, məncə kifayətdir yatmaq mənfidir. Yəni, kifayətdir Quran-ı kərimə ehtinazsız bir yəni, fikir verməmək kifayətdir. Yəni, biraz insan biraz yəni, düşünməlidir, fikirləşməlidir ki, Allah subhanələrin kəlamıdır, əzbərliyin, yəni ürəyində əzbər olsun. Ona görə fikir verirsən, hər zaman sahabələr elm almaq istəyəndə və ya onların yanına kimsə elm tələbəsi gələndə ən birinci sual verirlər. Quran-ı kərimə əzbərliyi, yoxsa əzbərləməyik və ya alimlərin yanına bir nəfər elm almaq istəyəndə, elm tələb etmək istəyəndə birinci sualları bulardı. Quran əzbərlədi, əzbərləyib qutarıb. Əgər əzbərləsəydilər, tələbə kimi götürürlər. Yox, əzbərləməsəydilər, qaytararlar, deyərlər ki, qeyr əzbərlə ondan sonra gəl. Yəni, çalışın, heç olmasa müsəlman 30-cu cüzü bilməlidir. Ən azı hər gün bir ayət əzbərlə. Hər gün bir ayət əzbərləsən, ömrümün sonuna kimi Quran-ı 10 dəfə əzbərləyərsiniz. Hər gün bir ayət. Əraikəlləzi yükəddibu bittin. Bir ayət. Və bir ayət səndən üç dəqiqə vaxt alacaq. Üç dəqiqə. Yalnız insanın səhlənkarlığı və insanın zəifliyi və xuliqal insanu daifə, insan zəif yaradıldı və unutqanlığı və biz də xatırladırıq. Allah Subhanahu deyir: "Fədəkkir fə innə zikra tenfa'ul mu'minin." Xatırlat, çünki xatırlatmaq möminlərə fayda verər. Və yalnız bu babdan biz deyirik, Hər bir insanın əməli özünə görədir. Heç kim, heç, heç kimə görə yəni cavab verən deyil. Biz yalnız sizə deyə bilərik, qardaşlar, əzbərliyik. Ehtina, yəni, ehtinatsız, ne, yəni, səhləngar şəxsinə yəni, yaxınlaşmır Quran gəlmə. Oldu mu? İnşallah bu gündən çalışın hər gün əzbər edin. 5 dəqiqə, 10 dəqiqə, 15 dəqiqə bacardan gələr. فذلك الذي يدر حليتين بما فذلك الذي يكف اليتيم نعم. إذا جئت فذلك في شبه يصير فذلك ذاهب في الأنصار بلبن خطفة اللي هو خطفة دير مدهل فدير يعني ميل أو ما تدير تبي مد إشياء كم يقدر فذلك فذلك فذلك الذي يدر اليتيم عين في şedde var. Və bu deyərdim ki, Quran-ı kərimdə ən çətin ayətlərdən biridir. Quran-ı kərimdə ən çətin tələffüzdə ayətlərdən biridir. Çünki ayn hərfi çox az bir yerdə şəddələnir. Ayn hərfi. Və ayn hərfinin tələffüzü çox zordur, yəni çox yəni çətindir və bunu şəddə etmək də ondan çətindir. Yədu'ul yetim, yədu' yədu'u, yədu'ul yetim deyə tələffüz olur. Bir daha oxu. فذلك اليتيم فذلك الذي فذلك فذلك الذي يدق اليتيم يدق اليتيم يدق يدق اليتيم Cezakallah. الله üçüncü ayet buyur kardeş. وَلَا يحب عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ولا يحض على طعام المسكين Bir daha oku baxım sənə. ولا يحض على طعام المسكين Aha. Deməli, əlhamdülillah, ə, qardaşda heç bir səhv yoxdur, amma səhv ağızdadır. Yəni, qardaş, zəhmət olunca o tərəfə bax, oxu bir dənə, sana, sana baxsınlar. Bir dənə qardaşın ağzına fikir verin. ولا يحض على طعام المسكين İndi fikir verin. İki cür, yəni oxuyuram. Ən birinci, yəni oxunuş səhvdir. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ İkinci oxunuş düzdür. وَلَا يَحُضُّ عَلى طَعَامِ الْمِسْكِينِ Yəni biz dedik ki, dodağı qabağa vermək dammanın əlamətidir. Düzdür, damma. Amma bir insanların ço yəni çoxunda, ammətünəs insanların əksəriyyəti belə düşünür ki, qalın hərfləri əda edərkən dodağı qabağa vermək lazımdır ki, hərf düzgün çıxsın. Və deyirlər ki, وَلَا يَحُضُّ يَحُضُّ dodaq gedir qabağa. يَحُضُّ عَلَى طَعْ ta, ta. Və ya, məsələn, ədan etdiyi halda bab məcbur xüsusən, yəni dodağın, yəni dodaq şişirməyə, məsələn bu hissələr şişirmə deyirlər ki, və lə yaxud yaxuddu alə ta, ta, taamın miskin. Ona görə düzgün oxusan, amma çalış dodağı nə? Bir dənə dabda, yəni qabağa bir bəs çək. Bax, və lə yaxuddu, yaxuddu, sonra çək, alə ta olmaz, alə ta, ta, ta, Çünki nədir? Əlifdir, həmzə, e, daha doğrusu nədir? Fəthə. Fəthənin də əlaməti nədir? Ağzın tam bir şəkildə açılması. Ba'a, ba'a. Orada ba'a deyə olmaz. Və bizdir ki, e, İmam, İmam Qalun böyük bir qiraat alimlərdəndir. Yəni, gəlir ki, rəvayətlərdə eşitmirdi. Amma böyük bir yəni qiraat alimlərdən olub və alimlər bunu izah edəndə qiraat alimləri deyirlər ki, o dodağın dilini bilirdi dodağın dilini, yəni dodaqlara əsasən eşidirdi, bilirdi ki, nə oxuyur qari və onu da səhv kimi düzəldirdi. Əgər onun yanında sən o oxusaydın və, və belə bir formada oxusaydın ki, ta'a, ta'a, ta'a desəydin, əlbəttə ki, o deyərdi ki, yəqin bu deyir dua Dua milliski. Düzdür? Çünki bu nəyin əlamətidir? Dammanın əlamətidir. Ona görə çalış, dammanı damma kimi, fəthəni fəthə kimi, kəsrəni də kəsrə kimi əda et. Bir daha qardaşım. ولا يحض على طعام المسكين Aha. Bir dənə səhv var, incə bir dənə səhv. Kim deyər? Bir daha oxu, bəlkə oxu. ولا يحض على طعام المسكين Bir daha. ولا يحض على طعام المسكين İndi, indi düzəldi. Yox. Ən birinci dedi ki, وَلَا يَحُدُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ طَعَامِ الْمِسْكِينِ طَعَامِ الْمِسْكِينِ طَعَامِ الْمِسْكِينِ Bəli, ləm hərfi nə oldu? Qalqala oldu. Ona görə iki görə oxuyuram, fikir verin. Ən birincisi səhv. على طعام المسكين على طعام المسكين طعام المسكين طعام المسكين طعام المسكين ləm hərfi və biz də bunu deyiş müalicə etdik ki, və dedik ki, ləm hərfini əda etdiyin zaman dilini məxrəcdən çəkmə. Əgər dilini məxrəcdən çəksən və ləm hərfi hardan çıxır? Əl, dilin ucunu yuxarı kəsici dişlərin damağına toxundurmaqla əl-lə, əl-lə, əgər məxrəcdən çəksən, orada olacaq nə? Alə taamil, taamil, bu da düzgün deyil, alə taamil miskin, taamil miskin deyə tələfiz olunacaq. Çox gözəl, barakallah. Mən istəyəm, arxada olanlar oxusunu, ə, e, sən deyirsən, bari yaxud, oxu. Əl-ləzîn, Bir daha Dullaba baxın. Dolab da vaqiyyətdir. Fikir verdiniz. Dolab da vaqiyyətdir. Bəli, səbu, səni açır. Deməli, sabla sənin məxrəci dilimizin ucunu, bax, sabla sə, sad, sə, dilimizin ucunu əs, əs, aşağı kəsici dişləri damağına toxundurmaqla yuxarı səslə sap çıxır. Amma toxundurmuruq. Yəni, onu, ona yaxın bir həmi saxlayırıq, dilimizin ucuna ona deyir, əs. Və dilimizi biraz aşağı salsaq olacaq, əs, əs, əs, əs, əs. Yəni, dil aşağı düşdükdə Ah, aşağı kəsici işlərin damağından lab aşağı düşüdə və toxundurmamaq şərti ilə əs bizim dildə olur incə s, s, əs, səbun. Yenə yuxarı qaldırmaqla əs, əs, əs, əs fikir və ona görə də dolağa qabağa vermək və bu niyyətlə və bu fikirlə ki, dolağa qabağa verdikdə qalın hərfləş, hərif qalınlaşır, bu düzgün bir fikir deyil. Gözəl qardaşlar, deməli 6-cı ayəti kimi oxusun bizə. Unutub mu? Buyur qardaşım. 5-də 5-də. Bir daha. Bir daha qardaş. Gözəl. Yura Raun. Yura, ra hərfindən sonra gələn əlifin üzərinə baxın, dalga şəxsi var. Nəyin əlamətidir o? Uzatma. Yəni, ən azı 4 və ya daha çox 5-6 hərfə uzatma miqdardır. Və bir də şeyə fikir verin ki, mədlər hərdə bir-birindən güclü olur. Yəni, bəzi mədlər bir-birindən güclüdür. Mən, məsələn, buradakı olan məd oburu yura umum sözünün sonunda olan medden daha güçlüdür. Onu göre eğer bir kâr okusa ki اَلَّذ۪ينَهُمْ yura'un Düzgün değil. Yani buradaki olan birinci med uzatma yura'un. ikinci uzatma sözün sonunda olan uzatmadan kat kat güçlüdür. Ona göre kari bunlar birincini daha çok uzadır. اَلَّذ۪ينَهُمْ yura'un deyə oxuya bilər. Və dedi ki, ayələrin sonunda uzatma üç cür oxuya bilər. Düzdür, iki hərəkə, dörd hərəkə, altı hərəkə. Əlləzinəhum yuraun yuraun aləmin. Yəni qarı oxuyarkən, qarı oxuyarkən üç tükü oxuya bilər. Amma bir dənə də şərt var ki, oxuduğu surədə qatışdırmalı, yəni qatışdırmamalıdır. Elhamdülillahi Rabbil aləmin, Ar-Rahmanir-Rahim, Məlik yevmiddin. Birini iki, obrusunu dörd, obrusunu altı deyə hamısı birinə qatışdırıb, oxunması bəzi alimlərə görə düzgün deyil. Ona görə bəzən avaz, avazla oxuyan qarilər, avazla oxuyan qarilər bəzi səhvlərə yol verir. Yəni, məşhur olan bəzi avazla oxuyan qarilər bəzi səhvlərə yol verir. Fikir verirsən ki, bu səhvlər də həmin qarilərdə var. Oxuyur avazla və avaza əsasən təcvid əhkamlarını düzəldir. Və ona görə siz əgər baxsa e, Şeyh Xusəri rahimullah böyük, yəni Misrin ən böyük Misrin deyəndə dünyanın ən böyük qiraat alimlərindən biri Şeyh Xusəri oxuduğu zaman eyni stildə oxuyur. Elhamdülillahi Rabbil aləmin Ar-Rahmanir-Rahim Malik yevmiddin Artıq avaz yoxdur. Və insanların çoxu onu qulaq asmaz. Nə, bunu bu nə oxumaq oxu, oxuyur? Çünki xoş gəlmir. Amma ən düzgün oxuyan əmin odur, onlardır. Çünki hər bir hərfin və ya məxrəcin və ya təcvid əhkamını yeri yerində verir. 2 hərəkə ilə, 4 hərəkə ilə, 6 hərəkə ilə, 36 ilə oxuyur, 4 ilə 4. Ona görə əgər imkan varsa, Şeyh Musa'nın e, kasetlərini, disklərini alın, qulaq asın. Oxunuş formasına qulaq asın, görün necə bir formada oxuyur. sonuncu ayet sonuncu ayet müəllim buyur, siz oxuyun. Bir daha. yəmnəun الْمَاعُونَ Bir daha. Ha, bir daha müəllim. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ Ma'un. Məun yoxsa məun? Məun. Mən orada uzat, uzatma var. Məun sözündə uzatma yoxdur. Məun sözündə isə uzatma var. Və yəmnəunəl məun deyə oxuyuruq. Bir daha oxuyaq inşallah başdan bir, iki dəfə, üç dəfə. Qardaşlar, bu surələr mən əzbər verirəm. Onlar sizin gələn dərslərdə əzbər soruşurlar, keçdiyimiz surələr soruşurlar. Çalışın əzbərləyin. Əzbərlənməyəni əzbərləməyən olsa, metodlar var ki, əzbərlətdirmək üçün. Cəzalar var, bəli, və s. Çalışın əzbərləyin ona görə. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين المسكين ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم oxuyan fikirveri əzbərləmək istəyənlər əzbərləsin, daha doğrusu əzbərləsinlər istəyən yox, əzbərləsinlər, bizim dəstəkləyənlər əzbərləsinlər, çünki ola bilsin hər an, hər bir zaman keçdiyi surələri soruşan əzbər. Əzbər, yəni bacardığın qədər. Yəni biri var heç cəhd etməyəsən, biri var cəhd edəsən, bacarasan məsələn. Deyim ki, məsələn, bunu əzbərlədi, gözəl. Amma biri var heç fikir verməyəsən, heç əzbərləmək fikrin olmasın. Bu, yəni yol verilməzdir. Amma cəhd eləsən, hətta əzbərləyə bilməsən belə bacardığı etsən, inşallah bağışlanmaq var. Amma yox, cəhd etməyib, heç əzbərləməsən, bu şeyə yol vermək olmaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Açın Quranları, Qurana baxın. Amma açsın Qurana baxsın ki, əzbərlədiyi halda düzgün əzbərləsin. Səhvə yola verməsin. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين Əlləzi yükəddibu sözündə olan və dilimizin ucunu yuxarı və aşağı dişlərin ortasından əllə və əz, əz, əz, əz, yəni pərdəy və formasında çıxır. Açıq aydın şəkildə çıxmır. Ona fikir verin. أرأيت الذي أرأيت الذي يكذب بالدين أجل بيس بزن دزن أخمصه لغير أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين وخمش دزن دي دزن دي ona göre bir daha düzgün okuyorum أرأيت الذي يكذب بالدين Hadın? Fəzəlikəl-ləzi yəd'ul yetim Həmçinin fədəlikə əlləzi sözündə olan və də yenə də həmin vədir əl və əl və فذلك الذي يدع اليتيم يدع اليتيم يدع يدع يدع اليتيم və bu da aynıdır. Aynı əda edib havanı bir az saxlayıb, kəsib, ondan sonra tezdən aynı əda edirik. Yadu, yadoo yado ham yani hava hakkında dayandı. Ya da ulyetin diye telaffuz edeyim. Ve la yahuddu ala ta'amil miskin. Ve la yahuddu ala ta'amil miskin. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ فَوَيْلٌ فَوَيْلٌ لُنْ لُنْ Ne okundu? Ona göre fikir verirseniz فَوَيْلٌ sözünden sonra gelen dı sinin üzərində şəddə var. Yəni, nını oxuma, nını şəddələ. Fəvayülun, fəvayülun lil olmaz. Fəvayülun lil musalli deyə tələffüz olunur. Əlləzinə hum an salatihim səhun. Əlləzinə sözlü olan əldə və və dilimizin ucunu aşağı və yuxarı kəsilişlərin ortasından çıxardaraq əldə deyə tələffüz olunur. Hum an an salatin, an sözündə iki hərəkə miqdarında dayan. An salat, an, an, bir var an salat, bir var an salatihim səhub. Əlləzinəhum yuraun. Burada ən azı 4, 5 və ya 6 hə-, hərəkə miqdarında uzat. Yuraun deyə tələffüz edin. Və yəmnəunəl məun. Məlik, məun yox, məun. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك